Yo lo que, gano el del futuro. ¿Qué lo que? Ah. que con lo mío. Haciendo gamba y millones, uno con música, otro con par de misiones para andar bien. Hacemos buenas inversiones y si no tienes mejor que ni menciones, un marcianegue para que hablemos de precio. Hago música en el estudio mientras me La fama ahora creció, no crea que porque ahora estoy cobrando será desprecio. Me parece que ahora que estoy pegado, quieren estar a mi lado. Esto es cochino culiao. No soy recoroso, por eso no lo voy a amarillao. Pero si tú sigues chiqui chao. Más cool, chao. A los rayos más weird, coroneo, otros sin mil. Todos playa como rey con mi queen. Me tira la pela y lo miro como hace rir. Mientras me jalo Volado ah, como Peppa Pig, comiendo un Estamos tan ocupados que ni podemos dormir. Porque hay que ganar para invertir, para poderse fundir y consumir. Hay, que pura hacer plata para andar de las patas Nosotros somos el porte Tanto Frey, tanto Jason, tantas copias en la calle y ninguna tiene peso. Tanto Chucky, tanto Frey, tanto Jason, tantas copias en la calle y ninguna tiene peso. Peso, ninguna tiene todo el peso, peso, ninguna tiene todo el peso, peso, ninguna tiene todo el peso. Para poder sonar tienen que bajar el precio. Llama 47, nos tiramos para el estudio, chingando un par de perras que tienen el pelo rubio Este la cada uno de los tuyos. Ya, tengo llena la discoteca, las motoras son más de 70. Tengo un par de pepas, un par de babies se me trepan. Hermano Jerry, que tú descanses en paz. Recuerdo cuando dejábamos caer tu fucking peso. te eres el que me cuida de que el envidioso que mi su Libertad para mi hermano que está preso. Aquí tenemos la vereta, está y en mi tan hueso, wow. Y te lo damos directo en la cara. Nosotros somos los que demascaran. Todos de estos puercos estamos más duro que cemento. Los dejamos tirados en el pavimento. Te molesta que hablen de mí y no hablen de usted. Pero porque estoy dando de que hablar, manito, es que no lo ve. Que son multimillonarios, son lo que la gente cree. Y solo lo veo en el banco en la quincena y fin de mes. Yo vivo bien, gracias a Dios, ahora tengo miles de pesos. Activo como mi fuente de ingreso. Aquí no queremos ni un pasivo, que queremos lo hacemos porque pa' morir nacimos y nacimos pa' contar pesos. Por eso ustedes me quieren pillarme de De tío y de bandido ustedes siempre han sido anti. La prenda, los millones que a las chicas bajan panty. Procura hacer en la calle lo que en tus canciones canta. Tanto Chucky, tanto Frey tanto Jason, tantas copias en la calle y ninguna tiene peso. Tanto Chucky, tanto Frey tanto Jason, tantas copias en la calle y ninguna tiene peso. Peso, ninguna tiene tu peso, peso. Ninguna tiene tu peso, peso tienen que pagar el precio. En el rillo junté a Marciane y y somos el corte en el peso, el Giovanni y el Tranquil, Mamá se reacciona al coreano a la movie me va a robar como un brin. Aquí tenemos net, trabajamos el kit, tu digo, pinta el check tu flow, yo busqué guapillo, yo quiero un buga de 40 también, ahora más ando con más play color la risa, grabar los reels, salieron trino y coro con Gil, solo quiero el chin. Por el lado le pasen en el expreso, como yo muy supongo todo el peso, pa' los les tengo en mi tan hueso progreso. Por el aula paso en el expreso. Como yo, muy supongo todo el peso. cuando los giles tengo en mi tan hueso. solito aunque mi progreso. Tanto Chucky, tanto Frey, tanto Jason, tantas copias en la calle y ninguna tiene peso. Tanto Chucky, tanto Frey, tanto Jason, tantas copias en la calle y ninguna tiene peso. Peso, ninguna tiene todo el peso, peso. Ninguna tiene todo el peso, peso. Ninguna tiene todo el peso, a poder sonar tienen que pagar el precio.